anthropos catathrausas agalma anthropos tis xulinon theon echon penes on kathikete tu agatho hos un tau teprate kai mallon en penia diege sumo seis ec tu scelus aras auton toe toicoe prosecruse des de che phales autu para crema classages reuse crusos ex autes hon sunago ogon ho anthropos eboa streblostun ganeis hos oi mai kai agnomon timonta segar uden o phelesasme stupteizan ta dei polois kalois e meipso ho musos deloi hoti uden o feleseis sauton poneron andra timon, auton de tupton pleon o felesesei.